Boss, ano masasabi mo sa exam? Nakaka nakakatanga. Ano masasabi mo sa ESP? Nakakaanto kasi kasi boring basic lang. Sa science, sa science. Remedial. <laughs> Joke Remedial ka? Hindi gago. Hindi ko pa alam score ko. <laughs> Nakakapagpasa ako ng activity doon ko. Pag yun. Samat, samat, samat, samat. Samat, basic lang yan sa akin. Basic lang. 2 divided by 2 is 2. Ano naalala mo habang nagsasagot ka sa mat? Pornhub. <laughs> Boy, grabe dami na nito anak. To, to. To. Sasagot ko sa'yo sa mat. Uh, ano ang sagot sa origin? Ay, ilang number ang origin? 12. 69. Sa Cartesian. 18. Cartesian. 18. Zero. Ay, zero. Ikaw ba marunong? Wala sa origin. Zero yun. O, Ah, sa, zero yun. nasaan ang origin? Nasa langit. Sa gitna. Ah, sa, o, ano masasabi mo sa, ano, sa TLE? Basic. Ikaw. Nakapaka-basic. Kaya kapag sinagot ko ang ah, what hazard is of ano ayan, yung parang nakapundar dun sa ano, nakasign sinagot ko, ano siya, parang, ano siya, naka-display lang sa gilid. Nilaon ko lang yun eh. Gumamit ako ng papel eh. Pinaikot-ikot ko yung ballpen ko rin. <laughs> Ayun, sabi sa amin sa mga teacher eh. Tapos may verse doon na nakalagay oh, God is the knowledge. God is the knowledge. <laughs> Trust God. Trust God. Confidence is the <laughs> Peter 1 verse 3. No, no, was na yung pagka-pregnant boy. Ano masasabi mo sa Filipino? Filipino. Ah, talagang pinaka-basic, pinaka-basic talaga sa lahat ng, ba- ng basic. Kasi sin- ang puro ano lang yan eh, kwento kay Tuwang. O sino si Tuwang? Isang Nakilala su- yun, ano kwento superhero sa bansa nila na ti- binagtagang na babaero. O sino si ano, biyag, bayag nilang ang Siya yung kalaban ni Tuwaang nun, kaso natalo siya. Sa pamamagitan ng stick lamang na umaapoy. Ah, si ano, si Samape. Samape? Basic sexual and gender equality. Oo, ano? Na, napaka-basic sa kanya kasi lagi niyang ginagawa yun. Basic lang sa'yo yan. <laughs> Oo, kasi si, ano, face <laughs> out LGBTQ. Face out, face out. Ano reaction mo nung nakita natin sa DC na may bakla para doon? Ha? Ano, a- ano reaction mo nung nalaman mo na may bakla pala sa gang natin? na, napaka gulat na gulat ako nun. Ano reaction mo? Napasigaw ka ba? Paano sigaw? Ah! ah! I feel betrayed. ano sabi ni tita? <laughs> Wala silang sinabi gag. Ay, kailangan ko sinabi si tita eh. Saan kami nalibag? ano masasabi mo kay Ma'am Villaluz? Talagang napaka ano nap, wala siyang parang wala siyang ano balance sa sarili niya parang lahat kinukwento niya sa talambuhay niya Ganun. ano anong talambuhay niya ang nakita mo ron sa test paper saan sa exam paper ano, ano naki- nakita mo sa buhay niya doon ano nakita ko doon tungkol sa ano hindi siya to, di, di siya tungkol sa talambuhay parang kinukwento niya ng ano namin, kinukwento niya yung taramboy niya. Pero yung sa subject na hindi niya sinasali doon sa subject niya mismo. Ikaw, ano masasabi mo kay Ma'am Villaluz? Hindi ko kalala yun eh. Uh, uh, bibigyan kita ng traits. Nagkikwento siya tungkol sa kanyang buhay. Siya'y nakatira sa Rizal at sasabihin niya sa'yo, tanga, tanga. ano ang quote ni Ma'am Villaluz? Ang? Quote. Ano? Lagi niya sinasabi <laughs> ano, ano? Ano, ano? King ano? ina mo. <laughs> Gratitude yun. Gratitude. Tatanong ko ano meaning. Basta gratitude. Gratitude. Magnitude yun. Sabi niya ano sa amin, no? Sabi, sabi sa akin, nung nasagot ko daw yung folk. Folk music kasi tatanong niya ano daw tawag sa mga kanta na kinanta daw noon. Sa, Nakasa- walang nakakasagot. Nagtaas ako ng kamay. Oh. Ma'am Poksong. Wow, tama ka dyan. Kala ko hindi ka nakakasagot kasi nakahiga ako nun eh. Kasi pinapatayo ako eh. <laughs> Poksong. Prehisto and wow niya. F-O-L-K. Pok. Pok kasi F-O-L-K. Fong Ah, Fong. Fong. Fong Song. Pong, song, pang, Parang ano, ano. Parang ano, Funk Me Daddy. Yung ano masasabi mo kay Ma'am Ramirez? Napakaputang ina mo! Malapit na ako sa pakin nun. <laughs> Isasend to ha. Ah. Gago. Ba't ganun naman, ma'am? Pinapapili mo ako ng grupo, tapos sabi mo, stay ka dyan, sasabakin kita. <laughs> ano ba? Birthday nun na Kaya ano ko kay Ram Ram Ramirez, dahil lagi yung galit sa amin, ito yung section, kaya kinukupa lang namin. Oh. Birthday niya Ma'am Ramirez. Birthday nun ni ma'am. Sabi nyo, dahil sayang ang araw, kaya di ako magse-celebrate ng birthday ko. Sabihin ko kay ma'am, ma'am, mag retard ka na ma'am. <laughs> ma'am, sana hindi humaba buhay mo. Ma'am, Ma- sana... Ano yun? Masamang damo yun? Ma'am, sana kumain ka ng pansit canton para humaba mo. Masamang damo yun. <laughs> mabait yun siya, lagi kayo. Eh. Oh, mabait yun siya ma'am. Lalo si oh, Ma'am ano Soy. masasabi mo kay Ma'am Colin? Mad lang si Ma'am Soy. Hindi ko kilala. Ano? Oh, si, masasabi mo kay Ma'am Colin? Di, di naman yung teacher. Bayan. Ano masasabi mo kay Ma'am Aya? Para to grade 7. Ma'am ano? Ma'am Aya. Kay Ma'am Maya? Oo. Oh, oh. Matcha Rap. Sarap, sarap. <laughs> Kay Santi. Ah, may ibang pagupit. <laughs> sabi, sabi ni Sir, oh, nung umalis na kami, may pumuntang ano, 19 years old. Sabi ni Sir, 19 years old, upo ka, nung nalaman ng 19 years old ni Sir, upo ka dito. Upo ka dito. Sabi doon. Okay guys, bye-bye na kami. Sign off.